мирот и спасот, нека биде на нашиот пегамбер Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам, негова фамилија, негови сахаби и следбеници на суннетот до сумниот ден. Денеска ќе зборуваме за една тема која е многу далеко од многу муслимани. Која тема не е присутна, значи кој сифат не е присутен ке многу муслимани и ке многу верници овај сифат може би теоретски е присутен, али во практичен дел не е присутен. Таа е тема за која Аллах лешану. вели еден од сел, од селеф еден шейх, Хамид ибн Атик рахимахуллах вели Аллах лешану. најповеќе што имат донесено докази делили во Куране оваа тема после теухид и шир. После Телхид и шир, ова тема за која ќе зборуваме денеска, Аллах ќе лешану најповеќе има донесано докази во Куран и најповеќе има објаснато, а таа тема е Ал-Вала вал-Бара филла. Пријателство и непријателство во името на Аллах. Маржина и љубов во името на Аллах الحب في الله والبغض في الله да се сакат поради Аллах и да се мразит поради Аллах. Ова нешто е едно од усулутин, е една од основите на верава. Ова е основа на верата. кој денеска многу луѓе го немет. Јали многу муслимани го немет овај сифат ке ними ова својство, без кое својство не е комплетот иманот, не е комплет иманот кај еден човек. Без човек да научи да мрзи поради Аллах и да сака поради Аллах, нема комплет иман. Илла мен рахим Аллах денеска. Да. Освен на кому Аллах му се смилува, го има тоа и сифат ке него. Го има ова својство ке него. Зашто о, без ова својство твојот и мојот иман не се комплет. Ова е основа, база на верата, врз која се градат сите други нешта. Во основа шехадетот, ла илаха илла Аллах, Мухаммадур Расулуллах. Нефи не негирање и потврдување. Е ова нешто, Да праиш дека нема ниедно божество во дујна. Ла илаха. Дека нема Господ, нема божество во дујна. Илла Аллах, освен Аллах. Секој едно божество што го некој нарекви во дујна и што се обожава мимо Аллах, ти да го мрзиш на него и да правиш куфар во него, да правиш теквир во него. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. И кој ќе прави текфир, кој ќе негира, кој нема да верви тагут, Ако верви на Аллах Джелешану, се фатил за најцврстото јаже, се фатил за најцврстата веза, која веза нема да се скини, и Аллах Джелешану све служат и све знае. Ова е таа акида, ова е тоа верување, за кое малку денеска се зборува, за кое денеска малку се учи, за кое денеска муслимани, муслимани малку знаат. Ова е теа нешто што човекот мора да го научи од мали нози. Мора да го научи додека е мал. Али никогаш не е касно. Се додека е жив човекот треба да го научи треба да знаат дека треба да прават куфар, да ги негират сите тамути, сите нешта што се обожаваат освен Аллах. Секој еден што се обожава мимо Аллах, освен Аллах, ти треба да го негираш тоа нешто, да правиш куфар, да не го вервиш тоа нешто, а да го вервиш на Аллах Желешану. Ова е ел вала вал бара. Пријателство и непријателство. Да го сакаш онај кого Аллах Желешану го сака. Кога кажам дека го сака во Куран и кога Пекамбер Алейхи Салам го сака. Да го сакаш на онај кој го има тоа шехадет, кој го има тоа е ке него. А да го мразиш на секој еден. Да бидиш непријател на него ти е наредба од да Аллах лешану на секој еден. Што го нападви овај дин. Што е непријател на овај дин. Кој е непријател на Аллах и твој непријател кој го нападвет овај ден, кој го војуват овај ден, тој е и твој непријател. Тој е твој непријател. Пегамбер Алихи Селам ги учеше на сахаби на ова сакање и мрзење во имена Малку денеска е чудно, а мрзење, како е можно муслиман да мрзи, да ми е денеска ова не сме го слушали, и денеска ќе биде чудно, што збори тоа и сега за омраза. Ова Аллах Желешану пред 1400 и нешто години го кажа во Куран. Аллах Желешану ни кажа на нас кои се наши непријатели. Аллах Желешану кажа кои се негови непријатели и ни нареди да ги мразиме на тие негови непријатели. Пегамбар Алихи Сенам ги мразеше на тие непријатели. Сахаби ги мразеа на тие непријатели. Немој човек да верви, а да го сакате на непријател на тим. Нема тиман. Од десен наваки до ислам, од десен нешта, што го уништвет ке човекот исламот, што го уништет ке човекот иманот, е човек да помогне куфар во борба против муслимани. Ако го направи некој ова нешто, автоматски излегол од вера. Овај повеќе не е муслиман. Од тие десет нешта, на било кој начин, ако ги помогни во војна против муслимани, со неква поддршка, финансиска поддршка, со шпионажа, со секакви ни средства, на кои ќе му наштети на муслимани, ќе му поможи на куфар, автоматски излегвит од вера. Ове се тие десет нешта, едно од тие десет нешта, кој што го истават човекот од дин, и за теја треба добро да го научиме ова нешто. Затеа добро треба да го спознеме ова пријателство и непријателство во име на Аллах. Сакајне и мразење во име на Аллах. Ова е основа на верава. Али денеска е чудно. Зошто никој не зборна за ова. И ми е малку сме слушале за ова нешто. И сега ќе ни дојде тоа ново нешто. Ќе ни дојде чудно нешто. Али не. Кога ќе кажеме неколку зборови, како кажавме кога ќе кажеме неколку курански ајати, ќе ни стане јасно дека ова е основа на верата дека ова Аллах Желешану го барат од нас, дека ова Аллах Желешану пред многу време го имат кажано за нас. И не имат кажано кои се тие куфар. И не имат забрането да правиме пријателство со тие куфар. Аллах Желешану вели во еден курански ајат праише. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم إيمان И вели Аллах Желе Шану, не можеш ти да најдиш, нема таков народ, нема такви луѓе што веле вервиме во Аллах и вервиме во судниот ден, а се спријателвет, ги спријателувет, се блиски, се предблиски со тие што му се спротиставе на Аллах и на неговиот пекамбер. Макар оние биле нивните татковци, нивните синови, нивните брајша и нивната фамилија, и Аллах Желешану вели за овие луѓе, кои го името ова е валавел бараке ними, кои не пријателуве со овие луѓе што се против Аллах, Вели, улаике кетебе фи кулубихим иман. И Аллах во нивните срца кетебе напиша, врежа, врежа иман во нивните срца. Ова е дојде за Убейд имни Джаррах. Убейдете имни Джаррах врежа. Во битка на Бедар, негов татко беше во Куфар, во редови на Куфар. Дојде да прајд овој со негов татко. Негов татко што? Негов татко. Себе причина да дојд во на овој. Али негов татко беше против Аллах. Беше непријател на Аллах. Беше непријател на пегамбер алейхи салам. Беше непријател на овој дин и излезен беше да го уништи овој дин и да го уништи на пегамбер алейхи салам. Абдулла ибн Джараха го уби на својот татко во битка на Бедар. Губи на својот татко во битка на Бедар, зашто беше непријател на Аллах Желешан. Зашто беше непријател на овој дин, непријател на Пегамбар Али Селам. И Пегамбар Али Селам брајше додека одеше во битка на Бедар. Одеше во битка на Бедар. Дојде еден човек од страна на Мек. Рече, ја Мухаммед, дали да војувам со вас? Да дојдам во помош на вас. Рече, дали ти имаш шехаде, ла илаха илалла Мухаммед Расула? Рече, не. Рече не ми треба помош, мене од неверници. Не ми треба помош. И повторно уште еден дојде, додека одеше во пат, му побарот пегамбар али нам дозвола да се бори со ними, Рече дали ти си муслиман, дали имаш ти ла илах илала Мухаммад Расулла, Рече не, не ми треба помош од неверници. Не барам помош од неверници. Не се наслонувам на неверници. Не се наслонувам на неверници. Во битка на Ухуд, Пегамбар алейхи салам, кога излезе во битка на Ухуд, виде една голема чета, една голема војска. Во ова војска, главен ова војска беше Абдула ибни Убей ибни Селул. Овој беше главниот од мунафиците. Главниот. Имаше дојдено со него 600 којнаници од Бену Кајка. Ова е едно племе од евреи. Имаше пегамбар алейхи салам кој овај му кажале дека Абдула убеби ми се лун. Кој се тие, тие рече филан, филан евреи. Дали прима ислам? Не. Реши да се вратат назад. Не ми требит мене помош, рече од неверници. Не ми требит помош од неверници. Пегамбер Али Селам ги научи сахаби дека куфар му се непријатели на муслимани. Дека куфар не му се пријатели на муслимани, му се непријатели на муслимани. И никогаш да не барат муслиман од еден немуслиман помош. Никако. Зошто таа помош нема да биде од помош за него, ќе биде штета. Ќе видиме како Аллах Желешану не учи на нас. Ќе гледаме овие примери како Аллах Желешану ни кажува на нас. Аллах Желешану велите يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا كافرين أولياء من دون المؤمنين Овие што верувате, немој да ги земате куфар неверници за пријатели, а кога имате верници, да ги земате за пријатели. Немој да ги земате неверници. Е туридунен, ен теджалу лиллахи алейкум султанен мубинен. Зарем сакате да направите Аллах Желешану да има против вас јасен доказ. Чист доказ во суден ден за да ве казни на? Зошто сте ги изделе куфар за ваши пријатели, а сте ги оставиле на верници, не сте ги изделе за пријатели. Куфар нема да биде задоволен од никој еден, се додека не стане еден од ними, се додека не прима нивна вера, се додека не се направи еден од нивните редови, никогаш нема да сака. Колку и ти да мислиш, колку и ти да му се доближиш, колку и да бидиш ти свешта за ними, што ќе му светиш, ќе му користиш, тие тебе нема да те сакат се додека Аллах Желешану вели ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا нема да престанат да ве убиваат на вас се додека не ве вратат од вашава вера ако можат. Нема да престане. Да се борат против вас се додека не ве вратат од вашава вера, ако се поможат, ако може. Потоа Аллах Джелешану вели يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء Овие што верувате, немој да ги земате моите непријатели и вашите непријатели, аулија за ваши пријатели. Allah Желешану не каже на нас, немој да ги земате за пријатели, моите и вашите непријатели. Тие се и мои вели да непријатели и ваши непријатели се тие, а вие ги земате за ваши пријатели. Тулкуне илейхим бил маваддата ва кад кефару бима джаакум минал хак. Вие се приближавате со пријателство ке ними, со понизност се приближавате ке ними, а тие не верват во она што ви дојде кај вас од вистината не вервет во Куран, не вервет во Пегамбар Али Селам, а вие сакате да ги имате на ними за пријатели. Бреша, ова е само едно општо кажување за ова, за ова, ни за ова едно својство кое треба да го има секој ден верник, кое е база, основа на верата, значи едвалјавал вера, пријателство и непријателство во името на Аллах, сакање и мржна во името на Аллах, Денеска значи кажуваме само едно општо кажување. За ова има треба да се зборува со тефасили, треба да се зборуваат подробно за секое едно прашање. Иншалла во наредни зборувања ќе кажуваме уште подробно за ова нешто. Потоа Аллах Желешану продолжи и вели во други курански ајет. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا يهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض Овие што верувате, немој да ги земате за пријатели евреи и кршени. Тие сами на себе се заштитници. Аллах Желешану вели, немој да ги земате за заштитници евреи и кршени, тие сами на себе се заштитници. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ А кој ќе ги зема ними за заштитници, тој е еден од ними. Станал како ними. Или евреин, или кршени, од кого побарал, заштита од кого побарал, пријателство. Тој станал на и не умину. Тој е еден од нив. Инна Аллахе ла ехди кауме залимин. И Аллах Желешану нема да го упати на правиот пат народот зулумчарски. Тој што е зулумчар Аллах Желешану нема да го упати на правиот пат. Значи, ове се чисти ајди. Ова е чисто кажување од Аллах Желешану. Нема почисто кажување да од Аллах Желешану. Али денеска муслимани заборајаја на овие ајет. Денеска муслимани ова својство во нивни живот го нема. Денеска муслиман го сакат повеќе на еден евреј, на еден кршени. Му вели амал ти вера. Ова куфар рече. Да му речеш ти на еден од друга вера. Да му речеш не е кршани, евреин, или не знам што било, Аллах ти вера, ова куфар во Аллах, излезе од вера во овај момент ти, му е признаваш дека негова вера е чиста вера. Значи ова куфар рече, ние го слушаме ова денес. Тоа е по најслабиот верник во дујна, најслабиот верник во дујна е подобар од сите неверници во дујна, што не верат во Најслабиот. Нема поголем зулум да му се напрете од на Аллах од куфар. Ние денеска сме слушале разни зборови, ве треба да се исчистат од наше срце, од наш јазик. Тој филан и филан во Европа тие, бабе, тие на поподобри од муслимани, бе, тие само едно ништо, брат. Тие куфан. Не го верне на Аллах. Најслабиот верник го верни на да е подобар од сите тие, ве пред добри дела. Ништо не е примано кај Аллах Желешану од куфар ни едно дело. Не е примано. Уништено е тоа дело. Не може се големи зборови да излезат од нас. Ова е големи зборови да излезат од нас. Секој еден што е непријател на овај ден е и наш непријател. Твој непријател, брат. Немој да и мислиш поинако. Потоа Аллах Желешану вели إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون На вистина ваши пријатели, на вистина ваши помошници се Аллах лешану и неговиот пекамбер и верниците кои обожават со страхопочит намаз и кои даве зека. зека. Ове се вашите пријатели. Ове се вашите помошници. На вистина Аллах и неговиот пекамбер и верниците кои со страхо поштовање пред намаз и даве зека. Ове се вашите пријатели и потоа Аллах лешану велит ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون А кои ќе го земат за помошник, за заштитник, за помагаш на Аллах Желешану, на пегамбар алейхиселам и на верниците и Аллах Желешану вели и на вистина Аллаховата група. Тие што се со Аллах секогаш победни. Секогаш се победници. Доволен ни е на нас, брајша Аллах Джелешану, да го земаме како заштитник, да го земаме како помагач. Пегамбер Али Селам и верниците, велите Аллах Джелешану, и вие секогаш ќе успеете. Ова група никогаш нема да изгуби во дујна. Али денеска, нажалост, е не сме слушали за ова работи. Не сме зборвени за ова работи. И ова работи се далеку од ке нас. И тешко срце ги припива на тој работи, зашто се малку далеку. Ке сахаби ова не беше мака. Ова ке сахаби стана природно вреш. Како кажавме прошлиот тез. Наредбите на Алла и нивната природа, нивниот табет, табиет се споја и стане природно. Ова ел вала вел бера, ова пријакаство и мажна е имае тие кенини. Се појави еден <clears throat> Халид Худејби во Мекка, Собра илјада луѓе. Ова е хадис, ова е хадис во, мусл, во Бухари, сахи хадис прече. Се појави овај Халите Ел Худейли. Собра илјада луѓе и рече дека ќе го убие на пегамбар Алисена. Ќе кажем некои два примери, да име сахаби како има е разбрана ова работа. Собра илјада луѓе се спрема да го убие на пегамбер алейхи селам. Дојде хабер ке пегамбер алейхи селам во Медина дека Халид ел Гузели се собра луѓе сакат да го убие на пегамбер алейхи селам. Кога слушна за ова пегамбер алейхи селам, рече иншалла ја ќе го убијам на него. Пегамбер алейхи селам. Сахаби бе присутни во ова, седенка и рече пегамбер алейхи селам, кој ќе ми ја донесе глата на овој Халид, ја му ветувам дженне. Стане сите сахаби. Станај во нози сите сахаби. Абдула ибни Унеис беше пав. Абдула ибни Унеис, запамтете го ова име. Унеис. Стана овај рече Ресулла, сите викна ја и ме се рече ти. Се спрема и пред да тргне, рече ја Ресулла. Како изгледа тоа рече. Не го знам. А? Овај беше непријател на пегамбер али селам. Халид, ел Худели. Абдула ибн Унейс го имаше Аллах Желешану и Пегамбар Селам, за негови заштитници, за негови пријатели. А? Имаше зено ними за заштитници. И рече како изгледа тоа е. Му рече Пегамбар Селам, кога ќе го видиш ќе се уплашиш. Парво гледање ќе се уплашиш ти од него. Араби во теја време за ова човек веле дека ова е во војна како за Илија да вреди. И може пегамбер али салам, кога тој зборува, сите молчат. И е многу поет, јани шај. Знае многу поезија. Добро рече Расул. Замина Абдула Ибни Унејс, браќе, од, Мек, од Медина за Мека. Мека. Околу 500 километри негде, ка може и повеќе. 10 дена вели патоваше пешки, не со кола, пешки браќе. Пешки патуваше, ден не спиеше, одмараше под сенка, а навечер патуваше во лад. Денеска ти не можеш да пуштиш еден човек во темница, едно детете се уплаши. Еден човек денеска не е спремен ништо да направи. Многу слава. И овај 10 дена патуваше, дојде до Мека, немаше камила. И се направи во Мека, кога влезе Демек му избега камилата, овај еден патник, е барам камилата. Додека го најде овај Халид ел Виде една група на луѓе ги праша кои се, што е ова група, што е собрана, му рекла дека ова е Халид Худели, спрем вид група за да го убие на Мухаммед. Во Медина. Се доближа до него и му рече, му даде еден поздрав. И му рече, ја сакам да учествувам со тебе, рече. Слушна дека се одиш во Медина да го убиеш на Мухаммед. Да, и ја рече, сакам да дадам со тебе. Ова е хадис, брече, сахи хадис, во Бухарија. Не приказна. Цел ден беше со него. Каде да се свртеше ова е Халид ел Худели, ова беше со него неис. Од лево, од десно, секаде како сенка го пратеше. Сакаше да му се доближи. Кога дојде мрак, кога падна мрак, треба е да се одморе. Му реше сакам да спијам вечеров со тебе во твојот шатор. Рече како така реше ти денеска прв пат се гледаме како можеш. Рече и јас сакам многу поезија како и ти сакаш. И у Абдуле Нунес беше исто шај, знаеше малку поезија, и почна една, ни еден напревар со него, мал напревар во поезија. Тој ќе кажеше некоја реченица, овој ќе кажеше некоја реченица, и му се бенди се на овој, овој човек и го зеде во негова, во негов шато. Цела вечер до касни сати кажува е поезија. ниот другиот, ниот другиот. Кога се умори е двајцата, почне да спиет, Абдулај Унес се преправаше дека спиет, кога заспа овај Халид ел Мудали, зеде негов мач и му скина негова глава и е кладе во торба и замина за Медина, да му однеси на пегамбер и селам. Десет дена повторно за назад, со главата во торба, десет дена беше. Се врати во Медина, пегамбер алейхи селам беше во джамија, во Медина, со сахаби. И кога го виде од врата, пегамбер алейхи селам се израдува. Му рече, ефлах ал Јани ова да да ти побели лицето, ни таков една една еден една реченица, ни како за успех. Му рече тебе се Расулуллах. Му е донеса глава и му е стави до пегамбра на салам. И пегамбра сам кажеше ова е тоа што сакаше да ме убиет, негова глава. И пегамбра сам држеше негова аса, негов став на кој се подпираше, на кој правеше худба и му е даден ампула и ибн И му рече: "Ја Онеис, Зема ја ова за да можам да те познам во суден ден и да се подпираш на неа во дженнет, да се подпираш на неа во дженнет, само малку луѓе во дженнет ќе имат аса ста да се подпират на неа. И Абдула Ибни Унес никогаш не ја пушти ова аса, овој став, во негов живот додека се пресели. И кога се пет да се пресели му наред измуслет, да измуслете ова аса и во неговиот чефин да ја ставете ова аса да биде шахин светов во суден ден и таа за него. Вака бе хаби. Вака тие го има е разбран овај ден. Вака тие знае што е да се сака во име на Аллах и што е да се мрази во име на Аллах И што една киса беше. Джулейби, еден сахаб, ова киса аслон на ова киса основата е во муслим, али киса е пренесви Ахмед ибн Хамбел во неговиот мусенд. Еден ден пегамбер ај селам седеше со сахаби и помина Джулеби. Овај Джулеби беше многу сиромав. Беше многу сиромав. Имаше не беше многу ани физионом физиономија негова не беше многу личен ани. И пегамбер ај сам кога го виде на Джулеби му рече: "А Джулеби, дали сакаш да се жениш?" Рече: "Расул, кој ќе ме земат мене?" Рече: "Сиромав скина, вака оваква состојба." Другиот ден во исто место Му рече ја Расул, да му рече Расулула да на Джулейбе, ја Джулейбе дали сакаш да се жениш? Три пати мака, после третиот пат му рече Пегамбар алейхиселам да одиш во филани филан енсарија, да му кажеш дека ме прати Пегамбар алейхиселам да ми ја даеш твоја черка за жена. Ова девојка во Медина беше најличната девојка и најпомарувана девојка од сите сахаби. Кога тропна во ората, излезе негов татко, онезин татко. Рече да ме прати пегамбер али селам да ми дадеш твоја черка за жена. Рече тебе, вака рече, негова мајка излезе, значи незина мајка излезе и таа кога го видве Джулеби. Ани најскинатиот човек во Медина. И тоа беше едно нивно несогласување. Али кога слушна незина, нивна черка, во друга соба, дека ова е наредба на пегамбер Алисам, дека пегамбер Алисам го прашта на овој човек дека овај друга на пегамбер алейхиссалам, дека овај го сака пегамбер алейхиссалам и овај го сака на пегамбер алейхиссалам. И му рече на незин татко и незина мајка, о мој татко, моја мајка, зарем че вратите наредба на пегамбер алейхиссалам назад. Рече ја, ќе одам за него. Ова е наредба на пегамбер алейхиссалам. И се зедоа овие двајца, многу набрзо се повика за джихад. Джулејбиб се одзви на овој повик и падна шехид во битка. Пегамбер Селам, која заврши битка му рече на сахаби кој кого го изгуби нека гледа филан и филан филан филан кој кого изгуби рече Пегамбер Селам, има некој ште? не рече ја не го гледам Джулейби мојот Джулейби не го гледам помеѓу нас кога отидве го најдве на чехи, а околу него седом Пегамер Пегамбер Селам, рече уби седом и него го убие. И немаше во што да го кренети Пегамбер тргна, рече, тој е од мене и јас сум од него. И го крена пегамбар да Исам во негови раци и пегамбар да Исам го закупа на овој сахаб. Вака бе е сахаби. Вака тие го разбрае овај дин. Вака разбрае кој му е непријател на Аллах и на пегамбар да Исам е нивни непријател. А кој му е пријател на Аллах Челешану и на пегамбар Исам е и нивни пријател. Иншалла Аллах Челешану да ми дајте разбирање да ја направите од ојне кои ќе се трудиме за овој ден, кои ќе работаме за овој ден, кои ќе се жртвуваме за овој ден, без да се жртвуваме за овој ден, овој ден нема да дојде кај нас. Нема да се промени наша ситуација се додека ние не се промениме. Аллах ќе нешто нема да промени наша ситуација. И да се трудиме да бидеме од ојне кој Аллах нешто ќе биде задоволен во оваа дујна и во ахирет. Субханак Аллахума бихамдик нашхаду ан ла илаха илла анта настагфирук